50 languages. 87. 87. Passer des modos 1. Passer des modos 1. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions arroser les fleurs. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions ranger l'appartement. Nous devions laver la vaisselle. Nous devions laver la vaisselle. Vous deviez payer la facture. Vous deviez payer la facture. Vous deviez payer l'entrée. Vous deviez payer l'entrée. Vous deviez payer l'amende. Vous deviez payer l'amende. Qui devait dire adieu Qui devait dire adieu Qui devait aller à la maison de bonheur. Qui devait aller à la maison de bonheur. Qui devait prendre le train Qui devait prendre le train Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions pas rester longtemps. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions rien boire. Nous ne voulions pas déranger. Nous ne voulions pas déranger. Je voulais juste téléphoner. Je voulais juste téléphoner. Je voulais commander un taxi. Je voulais commander un taxi. En fait, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais rentrer à la maison. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Je pensais que tu voulais commander une pizza. Je pensais que tu voulais commander une pizza.